Thank you. Música pengarane wong desa enak di mana nang sawah. Nang sawah. Ya apa sih? Kon wingi tak delok hmm. tengok-tengok hmm. gone gubuk. Iya. Lah apa kon ate nggo buku? Lho, kon gak ngerti ta? Iya. Angin liri-liri. <laughs> iya, iya. Aku tepak nggo buku. Hmm. Kon ngerti yo. Lah, aku iki saiki ngutip sejarah Mojopahit. Dan... Oh, kon isih eling sejarah Mojopahit. Lho, iya, pesek wong aran wong tuwa. ya tak rajari Dadi sik eling awak. Lho gak eling ya apa sih? Ya rekon panjene sik eling. Hmm. Ratu Majapahit itu sapa sih jenenge? Lho ya Brawijaya Li. Wah termasuk sik eling. Ya apa sih kon iki? Yang Brawijaya duluk sapa sih? Ya rek panjene kon sik eling. Dijuluk Hayam Wuruk. Nah, Hayam buruk anak sapa? Anak ayam malas iki apa? Wah, wow, lakrak <laughs> kon iku cil cil. Seru sapa? Ngono jane titen. Eh ana ratune mesti ana patene. Yang pati ini siapa orang Gajah Modo. Eh, ya, iya. Yang Gajah Modo anak siapa, Cil? Gajah Oling itu apa? Wah, tambah nemen belakrak mukun, Cil, Cil. Bakun mubra ini. Nah, saya ini berawih jaya penghabisan itu siapa sih? Damar Wulan, ya. Cililing. iya, ya. Iya, iya. Yang Damar Wulan anak siapa, Cil? Anak Damar Blik, ya, apa? Wah, tambah nemen anu blakrakmu, Cik. Lure, damer templek. Kon <laughs> iki lho. Eh, rek ana ratune, mesti ana patene. Lah patene damar ulang sapa? Pati lo gender iki apa? Ah, yang pati lo gender anak sapa, Cik? Anake pati lo kena. Oh, rak dulure pati lo kempul iku. Kon <laughs> iki. Eh, ayo, pati lo gender di anak tagak. Duwe. Piro anak iki? Telu lho lho. Karo siji-ijine. Apane karo iki? Sopo ae sih? Ya anyane kon sik Lah, layang seta barek layang kumiter iku apa? Layang seta mbek layang kumiter rak didulur wedok. Duwe. Lah sapa jenenge? Layang gaden iku apa? Eh, kok layang gadon kene? Ere eh, iso ya mbek tebusen. Cek gak ilang ngono lho. Oh. omahe seto le ngumitir adike Anjas Anjasmara ari mami. Oh, <laughs> sampe diterusno ngono. Saiki ngene lho, gak perlu kono mikirno sejarah mau pae. Iya. Utangmu lho. Utang apa? Gabah. Kalau sapa? Utang mak markaban ta? Kon iki <laughs> Aku sih eling. Makane aku ngene gubuk sampe nglebur ati ku ya mergo utang iku. Ha ah, iya. Ngene jenenge ya sak blek balekno limang blek. Eh, aku utang duwe, Cil. Utang duwe? Iya. Utang duwe sewi balekno sak kintal. Iya, wong anjene biasae ngono. Iki apa? Aki saiki wayahe nyaur. Iso gak iso kok sore kudu nyaur aku, Cil. Lah saiki apa? Apa langsung rono nek gak iso nyaur ya ngomong. Iya, nek iso nyaur ya disaurna ngono lho rek jagane kuwi sono iya. tapi nek jange tak saurna iku aku mbrebes milih ngono nah ya apa utange 1000 bali sak kuintal ya iya wis cene mongane peraturan ngono nah ya iki langsung ayo nyarutan ya saya rono ayo ya saya wong wedok gak ngrumangsani dinakno wong lanang bendina digegeri terus karpe yo apa kurang sandang kurang pangan mbobono wong lanang tapi dinakno uripe sik cerewet gak mari-mari kok suwe-suwe yo bosen aku ndung rungokno omonge bojoku Ana apa tak kaban? Kok ngrasani wong wedo ae? Kurang apa aku mbek sampean? Lah mosok ngrasani ta? Wong aku gunem kok. Alah, lah padha ae ngrasani mbek gunem. yo siji. Lah kok sok siji? Ngrasani ku gak ono wonge. Lah nek gunem? Lah iki apa ngono kene? Lah iya tambah nemen iku. Oh dikandani ku lho dadi menungso kaya sing amal. Kapan mana sampe nama mbak uang cak kabane gak saiki. Oh jadi nemen-nemen ngono sama gak tambah amal tambah meres kalau rakyate. Lah uang lah pengrekan uripe uang iku dek. Uang sandang pangan tolek-tolek dewi kok. Gak ngereken uang. Ayo. Sama gak gombol uang tayo apa? Nah, sing gak gelem gombol aku lah bapak cik minggat ke kampung kini kok rek. Kok anak ngomong sembarangan anak kerepe dewi. Aku ngerti nek kelakuan sampean ngene gak gelem aku biar di bojo sampean. Wah iya, adek undat-undat barang sing ndak-ndak, Dik. Lah iya pancene geton aku mek sampean. Lah lha apa kok? Yo kayu doan sih. Yo gak iso. Apaan kok iso ngomong kayuan wedoan <laughs> ah, lho. Buktine biyen aku durung dadi bojo sampean. Apa? Eh? Nggone desa aku anggere ngomong. Hmm. Lonta. Kono arek hitam manis nek gak tati. Marine saiki apa? Saiki kawin mbek sampean cak kaban, gak hitam manis. Hitam apa? Hitam mulus, Doan. Eh, prasama kuwi kain diwenter ya, luntur ngono. Mangkane ta mangkane, aku le bojo sampean gak derajat karo aku. Wah, iya dukumu berapa derajat Celsius? Lah, temen nyatane dulurku kabeh delok anduk Bali. Bangil. Apa, apa dulur? di dokter. Oh, ya miko tok. Lah masih dulurku apa dulur? Dulur sapa? Ang dulurku pitu yo. Gendeng kabeh. Eh? Gendeng kabeh. Lho masih dulurku gendeng lho. Dulurmu dadi dokter ngene kok anak dulurku sing gendeng sapa sing disuntik? Alah, oh. pancet ae nek ngomong. Pancet, masih mbek biyen niku aku iki mbek sampean niku. Dedek blaine dhewe. Apa Omar oh, iki? Nek gak teko dukun? Dukun sapa? Oh, Undat-undat. Gak kira kok sampean nyak kaban. Lah iyo sing salah lak wong tuamu dhewe tadi. Lah kok salah tuaku? Ngene lho, anane kon dadi bojoku iku sebab wong tuamu gak mentas ngingoni. Lho kok iso? Lah buktine wong rabi aku. Kok iso ngono iku lho? Sampai nek ngomong kok aja ngono, aja sini-sini lho. Sini-sini apane? Kate opo kon? Buktine sampean kepingin kenal aku iku ateng gowo pete dileboni nang ngene pawonku ngono kok. Lho, ku katut babonmu makane tak toleki ngono lho gak iso gak iso aku ngerti PT dilebokno nang gone pawon terus nek wis PT mlebu sampai mlebu karo pelak sampai ndelok aku ta iku wah iya gak polahe ngono Ya sangi awakmu dhewe kudu sira aku. Lah gak iso wis ngene aja kaban. Apa? Dimangane sampean ngene, repot aku ndelok sampean iku. Kok sampean gak seneng ngono nang desaku? Nang ndi? Aku dhewe wong tuwa nang desa aku sih. Wah iya lah kok nyimut e. Kon saiki njaluk le kok ngeterno wong omahe wong tuamu. Lah aku kepethuk biyen masa ngene wong tuamu apa tak jogo ngene wong tuamu. Lah kok lho ndi? Kepethuk ndek lapangan ya tak balen ndek lapangan mana Oh, anak enak ngomong sembarangan. Wong wedok oh, pakai ngomong. Nang buri kok? Oh, sopo? Monggo. <laughs> Heh. Ban. Waduh. Janur gunung. kok kadungaren iya ana perlu tawa wah lha nek kaono perlu mosok rene ban lha ya ngono wat kanceku sing gelek anjang sono sambang sinambangan perlu nek awet seduluran aja sampak kepaten nobor lha ketimbang kepaten nobor anggur kepaten penci kanceku lek limo ta ngomongan ngene iki Deloken. Apa? Angger duwe tamu mesti gak potro. Sing iki wae buku tak. Ban <laughs> tamu oh, kowe tok wablok Anakmu tambah suwe tambah manis, Ban. He. Eh? Ini apa sih, Bat? Ya, apa? Iku dudu anakku. Lah sapa, Ban? Bojoku. bang bayi lanang wedo padhe wawur ae bojoku iku waduk menyala Ayo, apa Wak? masa-masa kemajuan ge bojo nek kaya ngono iku pendeke wis gak isi nang kanca Ayo, apa ban ban iya nek perlu ne apa maneh wa aku sapa maneh sing gak tak tangisi hmm. sapa maneh sing gak tak rewuk nek gak awakmu ban Wat, aku duduk wong tuamu gak lara kok kon tangisi lu karepmu yo. Paribasane. Waduh, paribasan padane wong wedok ae wae. Delok kanca uripe sing penak ganok maneh kejaba awakmu, Pak. Iya, iya. Aku lak jane duwe gawe apan. Oh, gak iweru. Lah ya apa sepisan kek weruh. Mm -mm. Ping pindune kurangan bondo. kurangan bondo utang sapa nek gak utang kontan ngrewuk ngono oh dadi maksudmu mrene iki kate utang duwe iya pira sewat ya laban kake-ake mek 50.000 50.000 iya ngene wat aku ya gak kabotan nulung kanca cuma hmm. sing kon karepno iku dhuwit apa ya dhuwit sembarang ban atusan ya kelem. ewon yo gelem, 500an yo gelem, duit sembarang apa? Lho, duduk iku wae sing tak maksudno. Lah ya apa? Aku duwe-duwe lak macem telu, Mas. Eh, sebisan. duwe panas sing pindho, anget-anget kuku, sing telu duwe adem, Mas. Oh. ya telekno dhuwit sing anu ae panadem ae ba. Lho, kon ngerti se dhuwit panas iku? Hmm, panas ya apa sih, Pak? Hmm, dhuwit panas iku ngene wat. Nek kon utang 1000, balekno 1500 tapi seminggu. Eh. Lah dhuwit anget-anget kuku, anget-anget utang 1000, Bali sewu pitung atau seket rong minggu Anget-anget kuku mm -hmm. Nek duit adem sewu rong ewu Bali e saulan Ngene lho eh, Wis lho, duwe sing di gadhe dipanggang kan. Oh, gadhe dipanggang diopen ya apa diopen. Lah ya apa gak panas gak anget-anget kuku gak adem-adem eh. temen. Ngene wat. Iya. Nek pun butuh duit 50000 tak selangi. Tapi seminggu ae. Oh iya iya. Biar gawe balekno balekno iya balekno 75000 la upama gak iso balekno aku ban lho kudu ana iku ne apane ya apa kan gak iso balekno 75000 sampai 75000 omamu tak cekeli dengan perjanjian ngono lho ya ya Eh perjanjiane saiki tulisin perjanjiane dhisik. Yo iki perjanjiane. Dadi aku nek kaya mbayar. Hmm. Ya omaku cekelen. Hmm. hmm. Mar kuat utang markaban 50.000, buyar gawe balekno 75.000. Hmm. Nek gak iso balekne omahe tak cekeli. Ha nah, iya. Lah iki gawon perjanjiane, Mas. Eh, tak cekeli. Iya. Wis ya? Iya. Tak mulai ya. Oh, boleh tawat. Ya, ya. Yes, muga-muga gak apa-apa, Mas. Iya, Pan. Iya, iya. aku ki jarku dhewe ngene lho nak. lho apa sih, Mas? Bapakmu gak tak oleh ngoyo-ngoyo. Apa oh, bapak? aku jarku tak golekno, ya wis digawe sak piring Lah iya mak nek ancene gak ono aku ya gak apa-apa sak ono-ono. gak perlu ngoyo-ngoyo. Utang nyelang kak wurung yo nyaur lho. Makane iku aku ki sakno peno ambek bapak. Lah iya. Nek utang iku gak wurung golek nang endi bapakmu iki kok dhuwit. Lah saiki bapak nang ndi sih, Mak? Golek utangan. Lah iya ya apa bapak iku dolek nang ndi? Utang sapa, Mak? Mbah, wong kandhane wis anane ae kepengin golek umum. Hm? Iya nek oleh. Kepengin dilem tangga. Wis kudu ngamuk nek ngene iki wis. Wis aja murang-muring, kok ga liwat bapak ayo dituturi aja oleh utang-utang. Wong tuwa kaya aku ngene iki gak susah ta. barang kak duwe nang ndek kae njaluk. lak bapak delok nguyang guyu teko dohan iki kok lho. Mbah beke jange gendeng bapakmu mesa-mesa mijen kanok rewang. Ta oleh mlaku sajake cik ayeme. <laughs> Lho. Wis lega rasane dodo mentok. Apa? Heh. Apa? Wis kasil wisan wis kaolehan mendeke. Oleh apa? Pendeke apa kebutuhane wis dicukupi ambek kanca. He Hmm. Dadi gawene awak dhewe iki wis gak perlu repot-repot, gak perlu susah-susah. Hmm. Oleh dhuwit 50.000. Tekon ndi Pak dhuwit iku, Pak? Lah, di mana wong sing penting lak usahanya. Usahanya. Eh, dibantu kanca. Ah? Bantu apa sih? Dikai uang bae, Pak. Iya, Pak. Iga. Lah tekan ndi lho, Pak? Utang. Utang. Ya, kerungu omongane Mak mau. ngarep mau. Mak, ya apa sih bapak iku, Pak? utang duit saya ketemu lo jaga nopo re uang lah sing dadi lah omong ya bu oh, ya tak balik apa kebangetan temen utang sopo sampe pak utang pak markaban saya ketemu balik petung polo limo oh, Eh, kenal lagi ya apa sih pak pak eh. ya apa Lidoa omong aku. Aja nyilik-nyilik nanti nyong tua. duwe apa iku? Dua apa iku? Ya dua sing sentrong serengenge lho. Aduh mbak, tambah kuru awakku naik golek na utangan duwe ngono rek. Sini dulu duit Iki apa lho? Hmm. Rezeki nawa, masuk ngerti bek menawa biar gawe duit pitung puluh lima kali pakaian uang balik satu lah kasih untung selawih aku wala iya eh, ya gak ngerti uang panjen yang dikawai bayar ini awak pas uang saya bawa hake lo aku eh? duit kawai gak gak remeh remeh iya iya pak ya, tanggapan uang luruh desi kibira sih eh? tanggapan uang luruh desi apa iso lah dikawai kok nanggap uang luruh desi ku lo iya lo biar kawai terus akeh wong luru tes iki sing saking ramene oh, tontonan. Tontonan sing rame ta. Ya apa. Ya mbun apa Pak Jaina apa-apa lho Pak. Ya wis pokoke wis nang tontonan. Ya balapan becak. Oh, lah. Oh, Yo, tontonan kok macam-macam. Nang bal balan ku lho ditekek endi? Nek perlu nekakno arek cilik-cilik. Dikon apa? Lah, nang arek bakso dor. <laughs> Wis anjane bapakmu ngono wis ngliwar sembarang kalire kok. Ya wis. Nanggap yo nanggap-nanggap lo druk ta apa ngono? Bolak-balik nyetel lo druk ku lo sawangane. Kene iku wae ta. Apa jare aku ah. Manut bapakmu nduk. ayo manut bapakmu ae. Sembarang kalir ki wis apa jare bapakmu mergo sing usaha bapakmu ya, Nak? Iya, iya, Mak. Lah saiki perkara bumbu-bumbu tak serano awakmu dhewe. Mm iya. Ya. Mm Bumbu jangkep sak komplite, sak jangkepe. Iya, gawe sajen cek jek ana mm. apa-apa sing gudho. Nah, sajen iki aja pisan-pisan deken ndukur wit-witan, Dik. Tak kandung ndi? Lho, sing ketanggungan sajen iku meneke ga iso. Oleh medak ndukur terus, ndukur wit-witan. Oh, tak kayak pinggir sumur ya. Lah iya. Mm -mm. Sampe nang pasar, Mak. Hah? Nang pasar saiki ta? Segerene duwike 10 eh. Wis kek nang mak kono ta, Pak? Duwike dicekel ae. Wong aku nyekel duwit sampeyan iki gemeter. Iki gawe anu nak. Hmm, Sing 5000 gawe nyewa pakan kemanten. Iki tak gawe nang pasar. Tak nang pasar ya. Hati-hati lho, Mak, nang pasar lho ya. Iya. Wah, iya. Wis keturutan karepe bapak iki. Turno mak nek nyekel duwit seneng lho Pak atine, Pak. Delok yang jelok makmu itu wit nene bapak oleh koyong waduh mas dahar mas mboten dahar mas gak kaget mak ah, yang jelok ngono nenggu gapar kisih mboten wungu <laughs> wungu terong wungu terong. wis bapak pak anjani mak itu lakoni koyong ngono sampe anaknya sing sabar ngono wong gak nyekel duit gak nyosor Mancane gak eling-eling bojo riwayat tak balik nang asal temen. Oh. Aja gegeran, wis tuwa isine mek bakal mantune lho, Pak. Kemini lho setengah mati. Wis gak perlu akeh-akeh sing dirembuk. Ya apa iki, Pak? Apa kekurangane kon kudu njaluk terang-terangan mek Bapak pumpung Bapak nyekel duwe. Ya ya, Pak, ya.